Gu pilota ingurian ibiltzen gira, menan uh, eh, azkenean eh, gai hori horoko gada, eh, ez da bakarrik pilotaren uh, kartsua edo. Paz hori ahunt uh, uh, zuzen gabia txemaiten dugu, zentzu gabia eta zuzen gabia. Biziki bortitza da, hor uh, nahi bauzu bo, egia egan eh, gu uh, pilotatzak duratzen gira. Pilotan ibiltzen gira aseburu guziz eta egia egan ez du kasu mikoik e-, eman uh, urte guzian lege hori eta pilota plaza guztietan ala, ala gertatu da, eta diendea sumia da, eta diendeak eh, badu kristoen errespetia denena. Eta egia da hor eh, finaler ditai goiti eta finala, piskat eh, agertzia egun horietan eta galde iten daukute hori eta biziki bortizki hartzen dugu. Eta hori eman dezaun, diendeak ez du pasa, gazte batek ama biurteko, ama, biurte, eh, ama behar du jokatu, behar du izan, finalerdian, finalean, ez du pasaik zer. Ez du guzten pilotan hartzen. Izigarria da. Zer du gaizki egin aurrorek. Edo, edo pilota zale batek, ere, ere ba. Ez, du, ez dut ulertzen al. Zer den hor ideia, jendearen bazterketa, nundik heldu da idei hori ez bat dira nintez batzu ulertzen ez ditugunak gu, uh, eh, ugunago doatzinak, ez dut na dieus ikusteko ikusagarriarekin edo zenta beren logika segitzen mali dugu. horiek uh, zer diote gin uh, pas batekin uh, eh, un eh? ez du zentzuik ez da usagarri mailako eta neurri bat hori nik dakita trampa bat interes ekonomiko bat badagibelian zer ez dugu lertzen usagarriain aldekoa ez da segur da Eta hori dugu salatzen, bazterketa bat, injustizia hori, eta funtsian, eh, ala, zerbait uh, eh, imposatzen berek eh, beste interes batzuen aldea idirelaik. Uko egin behar da, zuzena ezten lege bati. Lege bat, baina uh, hemen idatzi dugun bezala, bidezko ezten lege bat, jendea beresten duena, ez dezagula segi, plantan ezartzeko biderik ere ez dezako gugula eman, eta oraino gutiago ere, gure artian jandarmarena eginez. Hori ez, ez da gure izaitia hori, hori ez da pilotaren eh, filosofia, ez da eskualerikoain. Beraz, urgunagotik heldu den neurri bat, lege bat da, guk plantan eman behar ez dukuna. Eta hor, ligakoekin mintzatzeko akziste, haizan asiste deia? Ba, jartzen algira guztian, eh, biziki eh, ez da gure artian, eh. mintzatuko gira, eh, neustez, ustez, ondotik. Eh. Uh, bat edo ekin janarik egin dugu solas, entzuteko uh, gai dira eta gero uh, bestalde menturaz uh, egiten al, uh, aldutena eta pentsatzen dutena inaktian uh, ez dakit uh, nunden horiek dute pisatu behar gero uh, seguraski nunden muga edo nun jokatzen aldutena.